Beti bezala, eh, eh abiatzen gira, eh, hemen eh, hemenko departamentin, bada hogei urte kasik zerro zen hemen departamentian, eta eh, beti hemen datzen, hoi, guk kalkulatu dizugu iparalde mailan eguneko laua biologiko antiela, eta mm, gue mm, optimismoa <laughs> jiten ahal da eh, ikusiz uh, instalatzen dien eh, gaztik ze haitu egiten dutien, ikusi behar da azkentzen bakiak dia instalazioetan eguneko kasik hogeia egiten dela tailer biologiko batekin eta bon, badak izugu etorkizuna hortan dela eta geuta habo emendatuko dela eta preseski uh, gazten uh, enbeiaikin zeltasun tekniko bat, mena, hoi, egitutsu, geotarabo konpontzen zeltasun hoi, e, hoi, bon, emek hemenko lurren e, baldin zei, moldatzen e, ditugu, ala praktika hoiek. Geo bada zeltasun ekonomiko bat, behar da, segurizana, ekonomiko ki, baloratzen nahaldu gula produktion ero, eta hortan bai xareak emekibink antolatzen dira. Eta hiugarren ehm, zeltasuna zen zeltasun sozial bat, xare sozialetan gira, bat ditug lagunak bai beste laboaiak, beste ala, kooperatifan, gure enguian, gue hausuak xare sozial batian gututzu eta biologikoan xartzen gelaik. Zuma italiz, xare sozial hori kanbiatzen dugula. Hortako gu agia beti erraiten biologikoa dela labantxa munduko erdin eta eh, hemen uh, eh, iparaldin ikuste dut uh, beste luralde zon baite ikonpatuz, hemen harreman uh, hoi mantantzen dugula bai mm. bio eta konvenzionelen arteko harreman hoi. Beziki mm. ble elkartin ezen eta ble elkartin bat itzugu bai bio, bai konvenzionelak.